Radio Calimera, radio libre e autoserida. Asamblea. ver. Sentanfe Radio Calimera. Alternativa. Os sapoconchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego. Ai, ai. Si sí, sabes que levo unha na comida dote voos Vi que a tua mirada xa estaba chamándome Amósame a peseta que eu vou Ti, ti te lo imen, eu sou un chaval Convidote a cear e vou armando plan Chega o momento do primeiro uso Xa, xa me está gustando máis do normal Todos os sentidos van pedindo máis Quero facelo sen ningún apuro Amodiño Quero lir o teu pescozo amodiño Deixa que che diga cousas ao ouvido Para lubricarnos se vai a suaviño Amodiño Quero esmirte a bicos moi amodiño Tocar nolas cachas só un pouquiño Facelo seguro con preservativo Sube, sube, sube, sube, sube Quero cardar o teu pelo, quero darte un bico Cariñar as túas ingles Os meus lugares favoritos Favorito, favorito, neno Deixame facer as uñas toda manicura Ir a clases de pintura Es da miña estatura Mucho dicios son sonámbulo, toco como y piano, lo teño teño medos lagartos, los colombiano. Lo. Sabes que o meu corazón contigo faime pam pam, merda miña naipe petana porta, escoita pam pam. Ven proba a miña zoca para ver se a ti che cabe Quero apagar o móvil, non vai a ser que nos grave Eu non teño presa, xa cho puxen na mensaxe Comezamos lento, despois masaxe Pasiño a pasiño, suave suaveciño Imonos achegando, poquinho a poquinho Oxe non hai presa pra comer a fresa Con esa presbicia fasme maionesa Maionesa me haciendo mayonesa, todo que tome y se a cabeza no sé dónde vivo ni me interesa diño, quiero espirte a bicos amo amodiño tocando las cachas o un poquillo. facelo seguro con preservativo sube, sube, sube, sube, sube Quiero cardar o pelo quiero dar chumbico, Cariñar as túas inglés Os meus lugares favoritos Favorito, favorito, neno Deixame facer xas uñas toda a manicura Goberna vos e leitugas E que medre a agricultura facer una praia de cariño Mordeme la espalda pues me pelo pincho Virgen Santa Jesucristo, Ay bendito Rapidiño molo facer no monte Mazaricos Siento contracciones no cuello uterino Corre, corre, corre, corre que te pillo Amor Pues escoitando este amodiño, benvidas, benvides a todos, a sapo sapoconchos, o matutino de la Radio Calimera, Oxe, oxe, dicen que é o día de amor, pero oxe, todos os días deberían ser o día dese amor. Amor revolución, amor que nos fai ser mellor, porque por moito que te digan, o amor nunca pode ser violencia, eso non é amor. E amor é querer as plantas a que está a teu a carón, a, a toda a xente, a naturaleza. Vive a vida, porque moitas veces es la falta de amor a que llega Osbares. Y cuando yo soy el hombre lobo, tú eres la, mujer pantera, sale la luna, yo me recojo y esta noche follaremos como fiera. Chao compañeritos de farra, chao a la puta bohemia empezaba ya a estar harto de cagar blando y no enterarme de una mierda. De fiesta hasta mi corazón. Me baila sola las piernas, que más que baile es un temblor y entre monillo y la paraplegia y es la falta de amor, la que llena los bares son tus labios para mí, un plato de blanqueante vacaciones, sueño del amor. Amanece en un club de carretera, pilla el camión, cargadito garrafón. Y por despeña, perro se despeña, y en esa curva se aparece. A las orquestas pachangueras, y así recorre furgoneta, de costa a costa y la España entera. Con la fe, con la ilusión y hacer del mundo una verbena, buscando víctimas nuevas, la noche de luna llena y cuando yo soy el hombre lobo y tú eres la mujer pantera. y es la falta de amor la que llena los bares. Son tus labios. Pues aquí continuamos nos sapoconchos, hoy en este, ya decimos, en este día un poco, bueno, pues eso, ¿no? Que se supone que, que día de amor, como si todos los días no, no deberán serlo, pero ese amor que como también cantaba cabra mecánica, ¿no? Muchas veces sabe a, un bocata de calamares, ¿no? Que, que decían Es E, eh, bueno, os bares eh, moitas veces eh, se enchean de, de cancións, de desamor, de, de, bueno, de moitas cousas eh, que a veces se pueden contar y e otras no. Es seguro que el primer convidado de hoxe ha, visto e ha vivido alguna, algunas de ellas. Él es Ricardo Parada, que, que él mismo se define como cantautor de, o músico de bar, y dicen por ahí, y, nos queremos comprobarlo mañana, ¿no? Que, nunca defrauda. Ya, ya sea aquí o en Omomo, que es donde actúa mañana a partir de las diez y media, o sea, en, bueno, pues no sé, en mil sitios, ¿no? No lo podemos cruzar también en el Festival Son de Marín o, en otros muy, moitos lugares donde él va allí con, con su guitarra, con su música, eh, porque dice, decían por aí, ¿no? Que, que o, os cantautores de, de urxencia, ¿no? Decir, pues, eu penso que, que moitas veces a, a canciones tamén, ¿no? Esa necesidade de, de expresar, de cantarlo. Non sei, de que nos liamos moito. Antes que nada, moi bon día, Ricardo. Hola, buen día a todos. Nada, graciñas, disculpa o, retardo que, que, nos nos liamos en otras mil mil cosas. Ven, eh, nada, <laughs> estamos comentando, bueno, o primero es, eh, creo que, que eu que vengo de fora sou de los pocos que, no conoce a tu música, pero ¿quién es, que, que, que, que, que fai eh, Ricardo <laughs> Parada? bueno, fundamentalmente canto en bares. punto <laughs> eh, o, o rollo é claro é que eu propiamente non fago miña música aínda que ás veces poida cantar algunha canción miña e tal pero pero non é un traballo de cantautor, é un traballo de músico de bar onde a xente pode falar das súas cousas, eh, está tranquila, e eh, eu estou tocando. O sea, o obxectivo é eh, non molestar O primeiro, <laughs> non molestar a xente que está falando das súas cousas, que quedou para verse, eh, tal, e dar un ambiente de música en directo nun bar, porque todo o mundo temos dereito á música en directo, non? Mm. Entón, pois sempre eh, a miña teima é un pouco esa, que se poida facer música en directo nos bares e, e tal. E, eh, nada, pois levo así mogollón de anos. <laughs> Eden muy a gusto. Con, con decíamos que, que, seguro no que en esos bares eh, cantas cosas habrás visto cantas que se pueden pero cantas que no se pueden contar no Ba, eu creo que podense contar todas, porque Así. Ah, que máis que menos vivimos cousas na nosa vida <laughs> con respecto a, a todo, pois pues, a xente que se emborracha, xente que non, eh, xente que se enamora, xente que se desamora, desenamora, perdón, bueno, eh, tampouco é tan grave. <laughs> sí, as cousas podense contar todas prácticamente. E para a xente que, que nos escoita, eh, mañán e eh, os próximos martes que, que, sí. que vamos a toparnos eh, no Momo? Bueno, pois pues mira, eh, hai, hai xente, eu no Momo toquei durante 25 anos, Bueno, <laughs> empecé no, no 1995 a tocar ali o, o dono do Momo, Javier, pois tivo, tivo a, a valentía tamén, non? De, de, de, de procurar que eu de, tivese unha, unha programación, digamos, estable ali, non? É decir eh, de, os martes, os martes, os martes. Entón, teimou niso, eh, teimou en que eu fose, eh, eu tamén, eh, encantadísimo, porque iso convírtete prácticamente nun músico residente, non? dun local. Iso aquí na Galiza é moi raro de ver, porque os hostaleiros atrévense, pero claro, eh, baralla moito, o, sea, o, o, o rollo da hostalaría en canto a ofrecer traballo para os músicos é bastante limitado, dependes moito da xente, dependes moito da, da caña que che dean as, mm. as institucións con respecto a horarios, con respecto a, a ruido tamén, comprensible tamén por parte de, do, dos veciños e tal, non? Entón ese equilibrio pois custa moito eh, chegar a un, a un equilibrio eh, para, para, para conseguir unha programación, digamos, estable. Non? Pero bueno, non mo modábanse todas as circunstancias, non era un sitio grande, eh, un sitio grande, eh, despois, pois nada, eh, era simplemente eu penso que, que a miña eh, constancia, digamos, ali, non? Mm é simplemente porque porque non hai moita ambición de nada, é decir, eh, non hai discos, non hai intento de promoción como artista, non hai nada, é simplemente un tipo que sale ali a cantar e, e canta <laughs> canta o que lle pidan moitas veces, pero bueno, eu xa cun repertorio así, bueno, un pouco así de contrastes entre, eu que sei, La Polla Records, Silvio Rodríguez, Sabina, <laughs> Violeta Parra, eh, cousas que se poidan tocar con a guitarra, eu que sei, ás veces de cachondeo, con cancións infantís, eh, o que o que surda, non? O que surda. Sí. Entón, bueno, pois así fomos conseguindo tal. E coa pandemia parouse, porque susto o 14 de, de marzo do 2020 era un, un día que eu iba a tocar no Momo e susto declarouse o estado de excepción, este, bueno, <laughs> a, a, o confinamento, non era estado de excepción, pero era un confinamento, e nada, e aplazámolo, aplazámolo. Este decembro atrás eh, falamos de facer tres, tres actuacións ali, pero en vista de que a Omicron está subiu e tal, bueno, eu decidín que, que era mellor aprazar, adiar un pouco a, a cousa para para esperar mellores tempos, non? E eh, bueno, agora parece que a cousa vai mellor e nada, xa falamos e, eh, e eh, adiante. Vamos empezar os martes outra vez e a ver como como sae a cousa. Comentabas iso, non? De, de que, que claro, os bares, os negocios, os músicos de que, que no, que, que esta esta pandemia son esas eh, outras, por decirlo moi moi entre cometas e con moito respeto, no? Outras das das mm. víctimas, no, de, de, de todo este desastre, pero Home, económicas, eh, víctimas económicas <laughs> segurísimo, porque claro, eu en dous anos eh, bueno, conseguín algunha vez que se baixaron as restriccións, se cantando fora. Eu, eu tiven que tocar incluso cunha pantalla de metacrilato que a tiven que facer eu con dous pés de micro eh, atada así de mala maneira <laughs> unha pantalla coa Garda Civil mirando para min <laughs> eu cantando <laughs> unha pantalla de metacrilato entre a xente e eu, non? Que está ben, que non pasa nada, que, que había que protexerse, hai, hai que tomar medidas, está claro, pero claro, eh, exceptuando así un par de bolos eh, e que foi unha vendimia porque porque bueno, porque cadrou que que, que facía falta xente para vendimar aí en Conbarro e dixe, hostia, me tal. E claro, pero foron nove días. E iso son son moi pouco diñeiro para, para aguantar, non? E claro, iso eu, que toco, que vou en solitario e tal. Imagínate grupos, imagina eh. técnicos de son, técnicos de luces, pipas, toda la gente que trabaja no, puf, mi má. esto fue fue a hostia, con perdón. <laughs> Ricardo, falamos eh, estamos aquí un poco falando de todo esto do tema do, amor, ¿no? Es decir, que, que, casi siempre se asocia o tema de, romántico tal, es decir, pero ti eh, realmente o tú que tienes es amor, es paisón por la música. Home, claro, a ver, eu teño oficio. Claro. O sea, eu descubrín un día, cando teña 14 anos por aí, que fun a tocar a rúa por primeira vez, descubrín que para un bocadillo nunca me ia a faltar cartos. <laughs> claro. Entón, claro, te, traballei en un montón de cousas, como todo o mundo, pero eh, descubrín que, que, bueno, que isto era o meu, que podía aguantar o, o tedio que ás veces che dá os ensaios, eh, tal, e que iso levaba moi ben. E cando ti descubres que, que eres capaz de soportar o tedio que che dá unha actividade para conseguir despois o, un resultado, eh, xa tes oficio. É dicir, para que buscar máis, non? Home, tamén fixen electrónica e tal, unha FP e tal, pero <laughs> <laughs> xa non sei nada <laughs> diso, xa non me lembro de nada. E así, bueno, estudiei varias cousas e tal, pero bueno, E eh, nada, eh, sempre coa música para diante. E o amor, uff, o amor para min é unha forma de, de, de loita que está aí sempre, non? O sea, eh, amor e humor. Eu penso que a xente, sobre todo, sobre todo a, os fillos de obreiros, eh, a xente de, de clase baixa, non? sempre teremos eh, esas dúas armas como, como motor de vida, non? O sea, o amor e o humor, porque se non tes humor, por moito amor que teñas, <laughs> hai que hai que canalizar tamén as malas hostias eh, eh, eh, eh, todas as movidas in, a, a indignación, non? Cando ti non podes controlar sí. unha situación e daste conta que hai xente por riba túa económicamente que a controla, non? que é capaz de influir na túa vida hasta o punto de, de facer da túa vida unha, unha merda. Non? Entón, claro, o humor para estas cousas ven, hai, hai que darlle. Eh, faise unha, revelase como unha forza, non? Unha forza. E o amor, eh, vamos, que, pff, o amor é que é a hostia. <laughs> é a forza máis poderosa. Para mí é a forza máis poderosa que existe. Sí. A verdade é que, que sí, esa forza que, que tamén, ¿no? como tú ben, ben comentabas, ¿no? é dicir, de, de tanto en vez pode a forza pode tamén de, destrozarnos, ¿no? eso do, do desamor, eso de pero ben, vamos a quedarnos con sí, esa... Pero, eso, pero eu penso que iso é xa un amor, o sea, cando ti sufres por amor, sí. eu eh, sempre teño a, a sospeita de que aí hai algo económico. É dicir, eh, hai unha economización do amor, algo así, non? O sea, eu eu dou porque suponse que se ti ves a túa parella ou teu namorado ou a túa namorada eh, feliz, non deberías de poñerte mal, en teoría, non? <laughs> eh, sufrir por amor, uf, eu penso que hai, hai claro, hai según que casos, non? O sea, pero Ai, estas cousas dos celos e tal, bah, eu, eu flipei unha vez que, que pensaba que os celos, porque eu estaba nun, nun episodio super celoso, escoitei unha canción de Crae, de Javier Crae, que se chama Si lo llego a saber, e falaba, bueno, todo o que falaba a letra eh, era o que o que pensaba eu. <laughs> é dicir, eu decía, hostia, este tipo como sabe tanto de min se non, se non me coñece, non? Entón aí decateime de que, bueno, con mellor o dos celos era unha cousa que había que traballala tamén, non? Pero bueno, <laughs> iso encanta parellas, porque claro, como estamos no San Valentín, sabes que cando ti me chamache para para decirme que íamos falar un pouquiño do amor e tal, eu non me eu non me daba conta de que de que os era San Valentín. <laughs> porque normalmente non o non o celebrei nunca e tal. De, decátome del cando é o sea, cando, cando está, cando sae nos telediarios, que hoxe é o día dos namorados, tal, das namoradas, e bueno, guai, tampouco estou en contra eh, de que exista, o sea, no... No, <laughs> é bueno. celebrar iso que Exacto. celebrar un día de o día do Kalashnikov. Sí, sí, sí, sí, sí. No, <laughs> cal, calquer día, que, que todos os días, ¿no? Como, como oxalá sí. todos os días po, podan ser o, o día de, de ese amor, ¿no? Que, que os transforma, que nos fai sentir, Eh, si ah. quieres, eh, vamos a escoitar eh, poniendo un poco ¿no? de, uno de esos temas que, no sabemos si alguna vez tocaste pero que seguro es moito porque, bueno, es este con un poco de amor de Silvio Rodríguez. Me encanta, aceitadísimo. <laughs> castigo, con un poco de amor yo me salvo, solo un poco de amor y soy algo, con un poco de amor tanto me enriquecí que gastaba y siempre quedaba mi me levanto a mi diario de sed y de espanto. Con un poco de amor yo progreso. Canto himnos, me odian, voy preso. Con un poco de amor tanto me enriquecí que gastaba y siempre quedaba. Con un poco de amor fue tejida mi piel y el cincel de mis huesos fue un poco de amor, con un poco de amor. Soy yo mismo, soy tú, soy aquel. Con un poco de amor deberé continuar, a pesar de que sumo mil pocos de amor, con un poco de amor, trabajando por un poco sobrevivo, sobrevivo pecado, castigo. Con un poco de amor yo me salvo, solo un poco de amor y soy algo. Con un poco de amor tanto me enriquecí que gastaba y siempre quedaba, que gastaba y siempre quedaba que gastaba y siempre quedaba muy poco de amor. pois ben, a haberá que escoitar a Silvio sempre, non sei, eh, é eso, es pegarte un pouco a decir, wow, ¿no? Eh, poesía feita canciones, moitas cosas, haberá que definir a Silvio sempre é complicado, eh, tamén moitas veces, ¿no? Con todas as contradiciones que teñen os artistas, os castantes... Uh -huh. Pero bueno, aquí estamos, continuamos falando de música, continuamos falando de amor, continuamos falando con este músico de bar, E, mm. bueno, Ricardo, un pouco eh, tamén eh, falando de, de, de cuando íbamos a hacer a, a entrevista, bueno, de o que decías antes, bendita xexa que non non non saperas que era o día de San Valentín, ¿no? Eso eso está ben, eh, ya está ben porque moitas veces no <laughs> La... No, no, pero bueno, sabes que pasa que isto é unha é unha festa é como Samaín, bueno, Halloween aquí na Galicia tal que de repente eh, resurde ou ven de fora importado, non? En plan con cultura máis ben yanqui que ven dos irlandeses tamén. Pero pero mira, se se vai impoñendo e a xente o vai celebrando e tal, ao final eu penso que non son festas como para odialas, sabes? Porque iso eh, nos ponga a, a nos en contradicción, non? Hmm. O sea, eu como non vou festexar o amor, non? eh, tal. Entón, poñerme, hoxe, a, mal, a maldicer o, o día por, por ter unha celebración, digamos, oficial, é como poñerte a maldicer o domingo, non? O sea, <laughs> que tamén é oficialísimo. Eh, estamos... Eh, claro, dano, dano non fai, é dicir, dano non fai, a non ser que collas a tarxeta de, de, do teu pai ou, <laughs> ou a túa, te gastes un mogollón de pasta en un, en un agasallo destes carísimos porque entres nese, neste rollo consumista de que hai que facer algo fastuoso para ese día e tal, non? Pero se quitas iso, eh, celebrar o amor non está mal, non? Xa che digo, é mellor que celebrar o, eso, o día do Kalashnikov ou o día da, da invasión rusa de Ucrania, por exemplo, non? Porque aínda vai haber xente que dentro duns anos este tipo de cousas as celebra, non? E iso é unha putada. e <laughs> iso sí que <laughs> iso sí que é para odiar. Sí, sí, porque además eh, non de, falan eh, de no que, que, que, han tenido una conversa de unha hora los dos presidentes tal, está, falan como si falamos de, de non sei, de un xogo Sí, cuando... xogan, xogan o Risk, pero ah. toda a vida xogaron o Risk con nós, ¿no? Sí. Eh, sempre andan a a meter, o sea, estes estes son son xente sobre todo eh, estes dirixentes bellos que teñen ganas de deixar algo glorioso, non, na memoria da, da xente, para eles para eles a gloria pasa o mellor por por matar a moita xente, non? Mm. Eh, pff, bueno, En fin, no. Eh, ah. <laughs> falemos de amor, falemos de amor, por favor. <laughs> Teníamos una curiosidad, eh, vendo un poco ahí, leyendo un poco sobre, pues eso, ¿no? De dos locales, dos sitios donde donde has actuado, actúas. Es decir, vemos, eh, no sé, hemos descubierto ah. un, personaje, ¿no? Que, esto pasa muchas veces, ¿no? También a, falta de amor de, aquellas cosas que tenemos más, más apreto, es decir, aquellas también personas y eh, personajes. Hemos descubierto, no que, de tanto en vez participas en un festival que, que se falle o se fella en, en Marín, el Festival de Sol, que es un homenaje a, bueno, a, John Balan. pero <laughs> Que, se esconde detrás de, ese John Balan, es decir, un auténtico mago que eu desconocía, es eh, impresionante. Pues sí, Sí, eh, John Balan foi un, un personaxe de, de, de Galiza dos eh, re, moi representativo de moita xente que, que anda por aí e que nunca salta a fama, hmm. pero que tenta vivir da súa ah, do seu oficio, é decir, da súa creatividade, ah, da súa da súa gana de facer rir a xente, de da súa gana de cantar, da súa gana de actuar, e aínda que, que vivan nunha aldea, nun tal, conseguen eh, teima, teimando moito conseguen ter, a pesar de, bueno, e te iso pagas con, con, un, con unha precariedade económica durante toda a túa vida, pero conseguen facer rir a moita xente, cantar para moita xente, o sea, ao final consiguen o seu obxectivo, non? O sea, mm eh, para min John Balán é unha, é unha especie de sempre foi para min un, unha especie de fantasma do futuro sabes que sempre me ven a avisar de filliño eh, mira, no Momo hai, mo, hai mogollón de anos non me, non me lembro xa de que ano foi iso un día aparece por ali Pablo Milanés e me viu cantar e eu no descanso eh, claro, todo, estaba todo sudado y tal, y e ven una tipa y e me di, mira, eh, te quiero presentar a Pablo, y tal, y yo, ¿qué Pablo? y me dice, milanés, y yo, ah, vale, vale. sentome eh, séntome allí con, él es tal, o saludo, digo, joder, maestro, qué grande poder saludarlo y tal, encantado, ¿eh? un honor que, que esté aquí y tal. <laughs> Y él me di, mira, tú tienes una cosa buena y otra mala tú le das muy bien a la guitarra, cantas muy bien y, llevas a la gente y tal y cual. yo, no, a la gente, la gente me lleva a mí. Y me dice, bueno, sí, pero tal. Y eso es, eso es muy bueno y tal. y la mala me dice, que te vas a morir pobre, ja, ja, ja. Y se empieza a reír. <laughs> empezó a rir o tipo. yo bueno, pues nada, gracias. <laughs> e fue. fue. eh, John Ballan pasoulle eh, moito iso, sabes? Pero conseguiu. Era un, unha personaxe eh, increíble, unha persoa culta, maravillosa, eh, que, que sempre tirou para adiante co seu, eh, sempre con co rollo claro de, de ter bo rollo ca xente, eh, se podía sacar un sorriso a, a calquera, fora un autobús o fora un bar o fuera donde fuese lo conseguía. Con esta mano derecha hago el bajo. Bueno, parece que no suena muy bien. Y con esta, que ustedes ven, con la mano tonta, quiere decir la mano izquierda, hago la batería. Porque a donde voy siempre me preparan una puerta tanto puede ser de un váter, desinfectándola, como puede ser una pared de madera. Como una rosa marchita que no se puede coger. Aquí, aquí hay gente desta zona de Marín e tal, onde estou vivindo agora, o quere moito, non? Moito. Entón, esta homenaxe, eu, claro, cando me propuseron, cando me dixeron, vamos facer un festival de, de música na rúa e tal, e dixen, hostia, apúntome. E bueno, pero ti, canto cobras? Vou. <laughs> <laughs> E, eh, e eh, levo, este ano facemos 10 anos xa deste festival, e, eh, eh, vin todos os anos, e o paso moi ben. E que, e que sean pois moitos, moitos máis, ¿no? Decir, de, porque a, a máis, bueno, eh, a verdade é que, que doble, doble grazas, ¿no? Decir, gracias por, por a música, gracias por descubrirnos a personaxes como, como John Balan, ¿no? Es decir... Eh... Uh, paga pena verlo, <laughs> paga pena descubrirlo. Hai un libro que, que sacaron este ano pasado, que estou rematando de ler, que, que se chama Un yanqui en la corte de Breogán. é <laughs> un, sí, eh, titúlase así, John Balan, sí, sí. un yanqui en la corte de Breogán. Escribí uno Vladimir, que é outro personaxe de aquí, da, da zona, Ajá. que é un tipo tamén cultísimo, enorme, fixo parella con John Balan na, na televisión de Galiza, Eh, durante unos años, que hacían sketches e tal Escribió este libro sobre él. está muy, muy bien para gente que queirades así enterarvos John Balan un yankee en la corte de Breogán apuntamos, apuntamos no? Eh, porque sempre está ben esto de, de ir de, descobrendo, non? De, A máis de, de esa xente que como ti tamén, ¿no? Es decir, de facéis que, que por un momento o por varios momentos, ¿no? Po, eh, po, podamos eh, rir, disfrutar, eh, tan necesario sempre, tan necesario agora, Pero tía al principio comentábamos, no, que no, que no eres cantautor, que fas, que se dice a Latinoamérica covers y estas cosas, ¿no? Decir, pero, pero ahí teñes, comentábamos, ¿no? Falando onte de que, en algún momento a lo mejor sí que podemos con tempo y e con tranquilidad a toparnos con un disco de, Ricardo Parada. Sí, <laughs> sí, con tempo sí. Será en galego, será un traballo en galego e tal, e estou aí. Pero bueno, non teño ningunha presa, porque aínda eu son eh, fillo da emigración, é dicir, eh, meus pais eh, marcharon e tal, aquí eu cheguei aquí no ano 91. E desde entón estou aprendendo a falar galego, aprendendo a escribir en galego e aprendendo a pensar en galego. Claro, coa diglosia que hai aquí, eh, co castelán, eh, o galego, pois é a min resultame moi difícil, pero eh, aínda así eu non vou deixar de, de tentar aprender, de tentar facerlo, porque penso que é como unha eh, como un, como unha, un, unha devolución do que do que me, o sea, tornar ao lugar, digamos, natural onde debería estar eu, que sería mm, eh, ter tanto eh, tan, tan nominado o galego como teño o castelán. E claro, iso é un traballo persoal, é un traballo persoal e de moito tempo. Entón, claro, se a iso lle sumas que se ti eh, tocas só en galego nos bares, vas ter problemas, é dicir, problemas non de problemas, digamos, de rendabilidade para para para o bar, porque non hai eh, tanto repertorio como para facer unha movida así como a que fago eu mm. eh, somente en galego non? eu xa, eh, durante tres anos e que probamos no Momo eu to seguía tocando os martes pero os sobes eu tocaba outra vez pero eh, cancións en galego e en portugués pois a xente claro, empezou a vir pero os tres anos tivemos que quitarlo porque non, non, non funcionaba. Penso que é por culpa miña tamén, moito, sabes? De, de o mellor estar demasiado eu e ademais non ter un, un recursos tan grandes como no castelar, non? Para facer un, un repertorio aceitado, non? Pero bueno, todo se andará, todo se andará, que aínda eu <laughs> eu penso que estas cousas eh, teñense que ir enriquecendo, ten que aparecer máis xente tamén, sí. sabes, como a min, pero xente que se está formando tamén en galego, xente que, que que, que lle dá máis, que aposta máis por, por ter unha vida en galego, eh, unha vida un, que empurra, non? Eh, sí. Porque fai falta, o sea, se non empurramos todos aquí, isto vai se vai se perdendo, non? Entón, bueno, eu teño moita esperanza na, na xente xoven e, e todo que, que vai que vaya vindo, que vai ocupando o seu lugar, non? Que non perdamos, que non perdamos nunca ni a alegría ni a esperanza, non? Que, que, que claro, que, ni, que todas... nin, a, nin a lingua, ni a nin a Es, es, es, outro amor, outro amor, ¿no? Eh, que tan tan veces, tantas veces, ¿no? De, de Sí, te, teñe tantas, <laughs> en este caso moi entre aspas, infidel, infidelidades, ¿no? E tantas eh, pu puñades, como dicen en castelán, po, por las costas, ¿no? Es decir, de esos que sí. que, que falan moito e despois fa, fa, failan eh, ou falan eh, ou en castelán ou en outros idiomas, ¿no? es decir o, o amor se, se demostra facendo, eh, tamén por la lingua, ao menos iso iso pensamos nós, ¿no? De, de, de, certo, certo. Bueno, pues la verdad es que podíamos estar aquí, pero pero no queremos porque porque aparte de, ser un apasionado de la canción, de, ser un músico de bar, eh, ti tenés vida, tienes cosas que hacer, eh, la verdad que queremos agradecer <laughs> mucho que, que hayas podido estar hoy aquí con, con de verdad pedir de nuevo disculpas por ese por ese retraso, eh, nada, invitar a a la gente a eso, a que os martes 15, 22 y también os martes de, de marzo a partir de las 10 y media o no momo, eh, pues eso, vamos a toparnos con, con Ricardo Parada, que también un poco eh, <laughs> eh vendo de eh, siempre nos hizo un poco de gracia, ¿no? Porque Momo está en, en, en, la, en Virche de cerca, ¿no? Pues pues bueno, un poco <laughs> podemos atoparnos con la música e con la vixe de cerca a lo mellor despois de moitos cousas que non se deberían así tomar Nada, pois, pues, Ricardo, graciñas, eh, se si ti queres engadir calquer cosa, nos encantado de que o fagas. Pois pues nada, que espero que isto pase xa pronto e eh, que to, to, toda a xente poidamos estar disfrutando de música en directo, de teatro tamén, e, eh, e eh, de todas as actividades que nos fan un pouco que nos dan un pouco de enerxía e un pouco de amor tamén. Amor e humor para todo o mundo, que é o que fai falla. Pues pois con ese mensaje y escoitando, bueno, este vamos a escoitar un tema que en su día puso una de las cantantes que ti también levas de tanto en vez o, no, o escenario, eh, eh, para, eh, para nos una de las grandes poetas, máis la de también música, o, o, a máis uh -huh. de música, que es que es a Violeta Parra, ¿no? Oh, enorme. <laughs> Vamos a poner un tema que no es, bueno, podríamos haber puesto, moitos, pero hay un tema que, no es tan conocido o, no, pensamos, ¿no? Es decir, que, no exactamente es de amor, pero que se llama La Carta. Conseguimos. sí, exacto, <laughs> que la gente escoite porque pensamos que la poesía también también es amor, o es muy, muy, teñe moito de amor. Así que de nuevo, moitas gracias eh, a ah, por vos. todo e eh, invitar eso. Co continuamos invitando a la xente a que se acerque eh, o martes, este martes ou martes de febreiro e eh, de marzo para mm. ver a, a Ricardo Parada. Graciña, mm, Ricardo, pues... e eh, moita sorte. con grillo por la calle lo arrastraron, sí.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 Los nueve son izquierdistas con el favor de mi Dios. Sí. Radio Cariño Eso sapo alternativa. seu caminhar. escoitando este Ire Vire que perdonadme o galego decir, pero pero ben, porque además despois de, de escoitarla a Elia, ¿no? De despois de escoitar a, a, la, a súa voz, a súa, non sei, a súa textura, a súa todo, é decir, Temos a sorte de que de que Celtia, que Celtia Irevire, que a cantante, a creadora do, do tema que acabamos de, de escoitar, que se, que se tocaba hai un tempo aquí, en outros dos míticos eh, de la casa de, das crevas, das crechas, non? De decir, Pues ven, con él vamos a falar ahora y e también eh, temos o no estudio, eh, que para nós también es todo un luxo, ¿no? Porque tenemos música, canciones, poesía e amor por todas por todas partes, así que, por eso vamos también, ¿no? facendo por partes. O primer eh, lugar, eh, darle la a benvida las e gracias a, Celtia. ¿Qué tal, Celtia? Bo día. Gracias, ¿Qué día. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Nada, pues un poco aquí eh, a otra y convidada eh, que también, bueno, para nosotros también es una porque a, podemos decir que eh, también que, es, amiga, pero a es poeta, escritora, creadora, es decir, de que te un de verdad un corazón que no que sí que le cabe, pero que es muy muy muy grande. bueno, estamos hablando de para moita gente, Ana, Anita Dinamita, Ana Belén Gutiérrez Puente, pero para nosotros será Ana. Mo, buen día, Ana. Hola, buen día. Un gustazo. Nada, gustazo nosto de, de verdad, eh, eh ver un poco a, las dos eh, estaréis eh, mañana ¿no? En, Modus Vivendi, aquí en, Santiago si queréis, Ana, un poco, es por, una parte un, recital donde, donde estaréis diferentes personas, ¿no? Eh, sí, siempre eh, estamos últimamente pensando la realidad cultural que hay en nuestro universo, bueno, en la vida cotidiana eh, del día a día y pensamos que también la poesía tiene que ser algo vivo, es decir, que no se quede solo en el papel, como mucho viene en el ámbito de, la burguesía o de los siglos atrás, ¿no? La poesía tiene que ser un acto, una acción y algo que está en todas partes, pero que la hagamos viva y partícipe. amáis Celtia eh, porque, bueno, eh, ti, ti eres, eres cantante, eres música, pero también que escribes moitos dos, aparte de facer covers, tamén escribes mo, mo, os temas, ¿no? É decir, de, non sei, como como es ese mundo de, de a creación, como ti te metes, te, te amosas, ¿no? Dentro de, de, de, a, de a poesía de a música. Pois, a ver, desde que todo, non sei, pode sonar un, así un pouco máxico, ¿no? Porque... Mm moitas letras como que veñen soas, teñes que estar como sensibilizada, ¿no? Para que para que deixes entrar ese eu inspírome sobre todo no, nos problemas que acontecen na nosa sociedade, no, no noso entorno. Sí. Entón, un pouco un, unha maneira de facer catarsis, ¿no? De darlle sentido e expresar, fiar todas esas cousiñas, de poder transmitilas non a xente. Eh, bueno, vai un pouco da man, a música e a letra. Non sei, hai, por exemplo, unha letra que susto antes de dormir, non? <laughs> Nese estado de, de, de que estás medio desperta, medio dormida, e dixen, ostra, teño que apuntalo lo que, o que me está ao que as verbas que me están vindo, porque se non as vou a esquecer. Mm. Eh, eh, un pouco así. <laughs> non sei as demais, pero uso un pouco un pouco un pouco así. E supoñemos que, mm. que tamén a, parte, ¿no? Que, que bueno, aínda que agora vemos moitas veces, ¿no? Tamén a, a bueno, agora é sempre, ¿no? A necesidade de da propia poesía, do propio da propia poeta, non? De, de, de expresar tamén, non? De máis alado o escribirlo, de, de verbalizarlo con con verbas, ¿no? Es decir, de, amosarlo al público, eh, eh, esa, esa parte de, lírica, ¿no? Esa parte de, mm. trovadora que, se diría, ¿no? De decir, y mañana, eh, bueno, estarás en, en modus, porque suponemos que, para ti también el, poder tocar en directo siempre es un privilegio. Por fin voltamos, por <laughs> fin se volta poesía Compostela, después de un silencio atronador, ¿no? Mm. Pois por fin esta necesidade non de recitar, de, de casente al tope un lar onde poder expresarse, poder estar xuntas, non? E a poesía non sei, é que é unha maneira de decir a verdade sen medo, de estar desnuda de, diante de moita xente. Eu para min a poesía pareceme algo máis difícil, non, que tocar, <laughs> non sei, na miña na miña perspectiva. Non sei, as poetas te, son xente valente, que se atreve a, a expresar esa verdade que teñe no seu interior, sacala fora. E iso en estes tempos é que, fua, é o que decía, decía Anita, no? que a poesía ten que estar viva, ten que estar non hai outra forma de, de que exista este espazo que volta que voltamos ao modus pareceme un síntoma de, de boa saúde, non? De que por fin estamos pois todas querendo comezar de novo a recitar, retomar esa aposta cultural non da cidade. Sí, <clears throat> a verdade é que un pouco de, de lendo ¿no? e, e vendo, porque falamos en este caso que, que la actuación es en, en el modus vivendi, ¿no? de decir, pero que vemos eh, como, como que Compost teñe, teñe moita tradición, ¿no? es decir, tanto aquí como en el Atlántico, como en outros moitos lugares, ¿no? es decir, donde... Como en el Medusa, como en que comezou moitísimo en, en o Calderería, que agora o, o Espello, Carballo. Ali ten, tiñamos os nosos recunchos onde recitábamos cando non era moi moi popular o andar recitando por aí, que agora está máis <laughs> normalizado, non un pouco está iba a decir un pouco máis de moda, non? Pero antes estábamos aí que parecía que estábamos facendo todo en plan clandestino. e <laughs> estamos con Luz Fandiño, vamos, a, a poeta, vamos, líder e, e Jorcho, Diego Jorchowski, que é o, vamos, o encargado tamén de organizar todas todas as liadas mm, poéticas. E Serpes na Cachola tuvo moito que ver con Carmen Conde e Tato López, artistazos e músicos moi moi vos. Todas esa xente que colleu o seu tempo de maneira gratuita apostou pola poesía e por facer ter unha opción na cidade de, de cultura, pois dedicaron o seu tempo eh, todos os seus esforzos porque iso fora posible. E ao final todo iso deu os seus frutos no slam poetry, eh, nunha continuidade non poética. Piso legado. A verdad que te, te escoitamos e, bueno, tanto ti como, como Ana, ¿no? que a temos así, decir, que, que sois xente moi moi nova, decir, e, e falais desde, desde unha moita experiencia, é verdade que que escoitando a, tanto a tu música de, la poesía de, Ana, es decir, es esas cosas, no? de, de, cantas cosas, falabas a tú de, de, Fandiño, no? decir de recordar a gente que poda que, que este próximo domingo, eh, perdón, este próximo sábado a las 12 hay un acto por el tema de, la, de la regularización, no? de, la necesidad de regularización ya en ese acto, a parte de moita outra xente, tamén estará ela, non? De, de... Porque a poesía... Exactamente. E os cantantes tamén e a, a ten, tenéis eso, no E, que a poesía que no que non transforma, a poesía que no, no, non de que non construye de mil formas e de mil maneras diversas, ¿no? De un, un mundo un pouco máis preto para para todos, wow, eh, complicado. Que é mellor que ela, non? De falar da migración, un pouco de esa situación que ela tivo que emigrar en tempos moi difíciles. Mm. E como decía ela, non había fame de comida, pero tamén fame intelectual. Hai moita fame. Eh? Hoxe en día creo que hai estamos pasando unha fame terrible de, <laughs> de cultura. Y de abrazos, de socializar. De, de de amor, ¿no? Los que estamos en este día pues también <laughs> tenemos una fame tremenda de amor. Sí. Tenemos la suerte, yo siempre lo digo, que si algún día tengo nietos, me encantaría decirles, yo conocí a Luz Fandiño, ¿no? Tenemos la suerte de que es una leyenda viva y más en el terreno femenino porque es una mujer que es una enciclopedia caminando con una fuerza y una luz, ¿no? Creo que su luz está muy presente. Al igual que Diego, que, que, es un ángel, es un ángel en Compostela. Es, un, es una suerte. Tenemos un privilegio tremendo que te la Peltia, una pregunta, porque, bueno, falamos muy ¿no?, de tema de... se de, de tema de este, esta pandemia. Eh, una de, las cosas que, en este caso, a ti, ¿no?, eh, <laughs> eh, a, grupo, es que es que Bacaloura, ese, ese disco que ya está allí que tenemos tantas ganas de, descoitar, de tener en las mans, parece que ahora, por fin, hemos podido leer, ¿no?, ya, ya sale hasta en La Voz de Galicia, ¿no?, que dice que para marzo vamos a tener o este Bacaloura. Sí, está estamos ahí rompendo a <laughs> crisálida para, <laughs> para que por fin unha metamorfosis haya en primavera, non? Mm. Dame medo dicir un, un mes ata concreto, xa <laughs> non un día, porque isto sí. é como un embarazo, non? Eh, o disco realmente aí que manda, é como se vai desarrollando todas as células. eh, pero bueno, estamos aí con moitísimas ganas a vendo a luz, errachando rachando esa crisálida que, decías. Mm. Pero bueno, las localauras eh, teñen que pasan un montón de tiempo en fase del larvario <laughs> eh, nosotros estamos ahí viviendo <laughs> bastante podemos para que asiente no Porque a, poesía necesita ser recitada, no eh, música necesita ser cantada, no Podemos podemos escoitar, eh, bueno, comentábamos, ¿no? Hay que, que había mm. diferentes temas, pero nos parece que este agardando o mencer puede ser un, un, buen un tema para, para escoitar, ¿no? Sí, creo que a va a estar sorprendida, creo que va a gustar Que, creo, quiero pensar así. Eh, además hay algunas sorpresas también novas eh, que metimos no disco. no sé, creo que va gustar. El eh, disco está está también, o sea, Barros y Miguel Carballido o no, o cómo es un poco... Sí, está Miguel Carballido, bueno, haciendo ahí un poco de todo, coros, también tocando alguna guitarra de manera peculiar, que xa <laughs> ahí... ahí na presentación de discos revelaremos así de cousiñas eh, Bodran, a batería, está Cibran, está lucio Obais, está un montón de gente la verdad é que también nos votó un amán está Laura La Montagne está un montón de amigos que pusieron ahí o seu granillo de area que gañas, que gañas. Pues bueno, preséntanos tú mismo este Agardando Vencer. Vale, Lumen. Ainda que sopro vento na ría E ainda que non pare de chover Seguiremos aquí agardando vencer Pra poder ver o sol outra vez Sobra sopra o por pola eira do caminar parece no ter final este tempo do revés dalle aire, dalle ven, que a nos non nos van sentar no damos ni un paso atrás mientras asa de beber Levamos lo lombo, tantas tenemos que aguantar. Pero aquí estamos de pie por entre las ondas de mar. Y ainda que na ría, y ainda que no pare de chover. tenemos que aguantar Pero aquí estamos de por por las ondas la mar y ainda que sobre o y ría ainda que nada tío, en pleno estío, teño frío Ollar o lomo do lobo provoca arrepios Vinga, vinga, sente la raiva Canina va vexante da manda Se fode a bandas, lo vira carraxe Paga peaxe, mentras temos fame De gorcha palpitante, caluca sangue Quentos meus dentes partidas de enceca Do pano ventre, pa Cando olla lúa tes que correr Desta o te salva Lourento, meu rei Reza para que xiño, meu esta tierra se fiso, però que saiban resistir se milagres ni prodigios aprendemos a vivir Y ainda que sopro vento y y ainda que Pues bien si necesitaba esa excusa para, para estar mañana en no modus vivendi, acudir ahí a escoitar a música, a escuchar a, poesía, pues bueno, pensamos que este este agardando mencer habrá habrá resuelto, habrá quitado todas las dudas, eh, fará que todos estéis y todas estéis y todes estemos allí a las 9 para, para escoitar tanto a Manola como a Lidia Mourinho, como a John Castaño, como Ana, que a tenemos aquí, e como, e como a Celtia. Estábamos falando de, de Bacaloura, eh, bueno, comentabas, ¿no? Un, un disco que, que teñe, pues eso, mo, moitas, moitas sorpresas, é decir, pero sempre que se, fal, falamos, ¿no? De, de que os músicos, es decir, son o, o moitos dos músicos e as músicas eh, o, o directo é, é, é o seu, ¿no?, De, supoñemos que que estos do, dous anos largos ya que llevamos complicados, ¿no? Es decir, falábamos antes con, bueno, con otro de, de, de, que siempre está por, por Santiago, ¿no? En otro tema de músicas que es Ricardo Parada, él nos comentaba eso, ¿no? Cuánta, cuánta necesidad falabas tú de, de, que canta mancanza temos de, de, cultura, ¿no? Se dice que se, ahora se dice mucho eso de asegur, la cultura segura y e no siempre engadimos es necesaria, ¿no? Sí, sí. Es que además eh, que xa levábamos antes esta mm. pandemia dous anos loitando tamén por que houvese poesía e concertos que a, saíra esta lei tamén que prohibía tocar nos bares polo sonido e nos manifestámonos e os bares tamén fixeron un manifesto eh, había moitos enemigos contra, hai moitos enemigos contra a cultura mm. non só foi o virus e estas normas e a verdade é que estamos sempre en loita, como querendo sair. É unha pasada isto, non sei como non se coida máis a cultura, nin se dá máis mm, facilidades, xa que non poñan obstáculos. Sí, llamáis en ese sentido, escoitándote, ¿no? De penso, decir, con, todas las aspas que hizo, que, en este caso, o a con todas las críticas que se puede hacer y todas las cosas, pero ha sido, eh, digamos, un poco eh, a que ha dado P, a que, porque sinceramente penso que si si moitas cosas no moitos espectáculos, moitos, no, no, pasaran por esa parte la hostelería, todavía a cultura a, a, habría sido máis castigada, non? De decir, porque moitas veces as decisións han venido por por non escoitar as críticas ou non tener que soportar, por decirlo moi tamén entre aspas, a opinión de, de, de a xente da hostelería, pero porque realmente falta falta moita, moita cultura en todos as nosas, en nosos ou a maioría de gobernantes de que la cultura é algo... Falta apoio, sí. sí non, non. Falta moito apoio polas institucións eh, mesmo eu non entendo como non dan subvencións a mesmo a hostelería e a máis sitios, como mm. pode ser tamén eh, centros sociais, culturais. Claro. Eh, que bueno, hai certas programas eh, mm, dinamizadores, pero non chegan, ten que estar con moita máis presencia. Eh, non sei, hai cousiñas Sí. Eh, non sei, eh, pola Deputación de Pontevedra, por exemplo, estou no proxecto Fiando Redes, que tamén vai eh, chega a centros sociais, non, para para que tamén teñen esa subvención, están apoiados. Mm. Pero falta moitísimo máis, non, que todas as artistas podan non vivir eh precariamente, sí. senón sair desa tamén estado emerxente que nos pasamos como que des anos en emerxendo, sendo <laughs> cultura emerxente. Non pode ser. E non é porque non haya calidade, hai moita calidade de artistas aquí en Galiza. Sí, a verdade é que, que sí, a máis, ¿no? É dicir, moitas moitas veces vemos, ¿no? Eh, falando con, con a, alguén de, de eles, pero pero desde todos os campos como como se teñe que poner eh, a excusa ou facer algo que teñas que tener relación con, con o famoso camiño <laughs> para que te para, para que te financien moitas veces, ¿no? Que, que ti dis que, que, que tolería es esta, madre mía xa bastante, bastante. Xa sabes que o, os artistas, os poetas, os músicos, o, o teatro sempre tiveron outras ideas non distintas. Sí. E cando foron os momentos máis de represión foron os máis castigados. Somos o demonio. <laughs> Sí, somos. Somos o demonio. Somos o enemigo, ¿no? Pues, pues además, digámoslo, ya que él, él es, nos dicen que os, que os sois eh, o que os sois, él es de eh, uno hogares. Es decir, pues, pues que sepámoslo, ¿no? Pues, pues está bien, somos enemigo, que lo teníamos claro, ¿no? O a enemigas de un poco de desde ahí. Queríamos, bueno, eh, falamos que ¿no? Este día de, de bueno, de do comercial o amor, pero bueno, también. que, que calquer día se, se xa bon para, para falar de, de amor, pero dun amor que tamén, sobre todo, en la música, eh, moitas veces continúa e eh, ha sido eh, un punto de, de, de, de fomentar por decirlo suavemente, porque para nós eh, o mal amor non é amor, é dicir, pero é iso que se veñe mm. por, por amor romántico, iso que, que fai tantas veces e, e, e continúa facendo tanto mal y eh, eh, veces costando a vida a, tantas mujeres. Hay que sanar moito. Tenemos un linguaxe en día social que nos impide abrir a, corazón. Ainda que suene así un poco hippie, La <laughs> eh, a verdade que cuando uno se muestra totalmente como quiere ser, siempre atopa problemas o confusión e, sé, e non siempre se sufre meternos una, una violencia machista, ¿no? De todo todo eso, que horrible. Y e no amor, como decías. Sí, lo positivo. Pero bueno, falta amor, falta curar. Lo positivo que yo pienso que también estamos aquí en esta vida, en esta reencarnación para ello, ¿no? Como que somos las nietas de las abuelas que no pudieron quemar y sí que nuestras madres pasaron por situaciones eh, muy prejuiciosas, muy complicadas y por primera vez somos la primera generación de mujeres que, que salimos, que abrimos ese corazón, que empezamos a no tener miedo y empezamos a tener voz. Y eso también es, muy positivo. Sí, eso es muy positivo. Como decía Nuria Bill, ¿no? De eso vos fillas poetas. Quería decirte, Celtia, una frase que escuché hace mucho tiempo que dice, cuando te pienso, sonrío después. Y <laughs> es algo que, pienso que no solo soy yo, que, muchas personas que tienes alrededor en tu vida eh, también las produces esa sonrisa, esa, esa paz, eh, esa, eh, no sé, esa sensación de bienestar. Entonces, muchas gracias por existir y gracias por este mensaje. Sí que es verdad que tenemos mucho camino por delante pero poco a poco estamos juntas y, sí, hay que cuidarse. sí, em, eh, de agradecer moito moito que sí está xente así, ¿no? Sí. Es que me viene la inspiración, como decías, que hay veces que, que la inspiración viene y no sabemos de dónde ni por qué. Y hay, imagino eso, letras que tienes o, o canciones y lo que te comentabas, que igual yo poemas que dices, ¿quién ha escrito esto? Y en un momento escuché también que, que, que la música es el lenguaje de, los dioses. Entonces pienso que, al escucharte tenemos una, una diosa entre nosotras. <laughs> Gracias. Ay, gracias. <laughs> No, sé cómo <laughs> responder nunca a estas cosas, pero gracias. A ver qué digo eu ahora, ahora eh. a ver qué digo eu, eu non, non sei, despois de, de estas palabras de, de Ana que, que non es, es, es cuando o corazón fala, ¿no? Es decir, cuando fa, fala o... É que Ana, Ana sana moito. Sí, <laughs> sí. De, de, de eso podemos dar constancia, sí, la verdad é que a verdade é que sí, ¿no? falábamos de dos referentes, ¿no? decir, moitas veces falamos desa transformación, ese cambio necesario. Eu personalmente eh, que que no, no, no diré o defínome, sino que sento, <laughs> sentome eso que, que se llama home de decir, con todas as diversidades e as cousas, eh, penso que o camiño é realmente, e, e non porque estéis de verdad, ninguna de as dos hoxe aquí, o camiño de, de a sociedade debe ser o, o feminismo como forma de transformación, Eh, para iso eh, creo que os homes temos moito traballo personal e conxunto pero desde nós de, de, de que facer el lá que faláis de, de mil referentes que podíamos falar, ¿no? Como pues a propia la propia Fandiño, a pro, no sé, tamén se me veña a cabeza Ana Veiga ou se me veñe tantas outras mm. outras persoas, ¿no? Pero eu sempre eh, de porque a mí sirvo, sirvoime e continúa sirvéndome moito a, aos homes eh, que ou a xente que se sente home que non nos escoita, é decir, creo que que meterse con, con, con Calibán, eh, con Silvia Federici, es una bona forma, eh, eh, eh no, de verdad que non moi complicada, de comenzar a entender que es eso do, do cambio, ¿no? Es decir, penso que, que mm. es una obra, bueno, de, de moitas que se podíamos falar, de, non dela, sino de moita xente, pero eu a deixo aí, ¿no? Como outra aposta de decir, bueno, ¿no? Que, que comencemos tamén, ¿no? Porque porque non se Celtia, pero a necesidade, no, que tamén o comentábamos, no, que, que as letras, que os escenarios. Vimos hace hai ahora tre, dos días, tres días, pues no, como como venía Compostela. No vamos a decir ni o nome, no, decir porque non queremos darle cachito, no, decir, pero pero que iso continúa e hai moita moita xente nova, decir que que se cree esas letras que, que falan do, de, de, de que ponen o, o, os, os non sé, o que ponen que, que el dolor, que, que el sofrimento, que, que los celos es amor, e, e iso non é amor. Sí, venden venden cousas que non non son amor. Non sei, eu igual me linchan por isto, pero tamén o feminismo, o movimento ten que sanar dentro sí. del ten moito que sanar, deixarse de competir por tener a razón e coidarse máis a xente. Estamos nos facendo moito dano, mm. creo que en xeral, por querer tener a razón, por querer estar competindo seguido, hai que olvidarse desas historias. Tamén olvida, esquecémonos moito da natureza, e a natureza parece que non teñe voz nesta sociedade, mm. como parece que hai algo que se poda aprovecharse de maneira mm, eterna e non non é así, non non vivimos, non estamos ben da cabeza porque non estamos coidando o lar onde vivimos. Entón non nos estamos tratando ben a todos nós. Non sei, estou un pouco aí protestona, creo, <laughs> pero creo que o feminismo teñe que voltar a ser forte e curarse, non esquecerse de que hai que coidarse La verdad que, que sí, además unos cuidados que, que ainda que porque muchas veces se, se quieren disfrazar, ¿no? No es que tú eres egoísta, ¿no? Eh, los cuidados, es decir, eh, comenzan por, por, por, cada quien, ¿no? Eh, ese, pero ese cada quien pensamos, ¿no? Es decir, de, desde también desde a, propia persona, pero también desde o compartir. Somos animales... Claro, no silenciar a gente, no linchar a otra persona porque pense distinto, sino... temos unha educación non o suficiente para poder escoitar e debatir sen chegar a faltar o respeto a naide. Porque hoxe día hai moito odio, eh? Veso que polas redes sociales, uff, se incrementa, eh? hai como unha libertade de, de facer dano que eh, creo que será las artistas, bueno, xente estamos vindo, vendo eso, estamos observando que, que se está yendo la olla a la <laughs> gente, básicamente nese aspecto. Eh, en un movimento así tan forte como é o feminismo perde moita forza cando se divide así. Eh, pode cambiar o mundo. Podemos cambiar o mundo. Sí, máis eu re recordo falando, escoitando a, a Pamela Palenciano, ¿no? Outra das, das, bueno, para mí creo que, que defensoras, ¿no? Desde, desde o presente de, de, también apropar a escuelas o, un tema no tan tan complicado, no? Pero él decía, claro que van contra nos, es decir, porque se han dado cuenta de que esto de feminismo eh, puede cambiar o, mundo y e puede hacer que, que poder eh, ya no esté en más de, de os de siempre. E e claro que por eso van a por nos. Por supuesto, cuando el pueblo está, está fuerte, la política que, que se adapta a esa fuerza un guía o povo, o povo guíase a sí mesmo. E pasa que nos creer que necesitamos ciertas cosas... que no son. Pero bueno, eso entra <laughs> noutro, noutro entrevisto Sí, sí, la verdad que quedaríamos para... Bueno, pues eh, que, voltamos a, música, nos hablaba Ana, ¿no? de Porque hizo, hizo también, también Celtia, que, que ti ahí te te llaman eh, para una colaboración, eh, eh, ahí vas, es decir, eh, estamos ahí escoitando que, no sé Si... Campanadas, estoy al lado de ah. regreso. Nada, nada, está, bien, eh? o como se suele decir, o cinema verité, pues todo mismo, radio verité, ¿no? Un poco ahí de... Falábamos de, que tenés ahí una, colaboración con, bueno, con, un, con, Leda Atómica, ¿no? Vamos a escoitarla, pero falanos un poco de, este tema. Bueno, también, gente que necesita también aprender un poco que a veces pensamos que sabemos ciertas cosas eh, Hay que seguir aprendiendo sobre cómo cuidarnos entre nos eh, bueno, este tema es de sanador, ¿no? Quien sana, sanador. Es lo que falábamos un poco, un poco todo pues que la música nos sane. Me siento sola en mi habitación. Mi corazón no late como hacía ayer. Menos mal que sobre el cabezal está Él y está Cachas. Cristo está Cachas. Es un figurín, Cristo está Cachas. Murió por ti y por mí, Cristo está Cachas. Es un figurín, Cristo está Cachas, Cachas, Cachas, Cachas. de fariseos, el gran empotrador o aficionado al pollo con arroz convirtió en las bodas de Canaán. Las vasijas en botellas de isostar. Me muero. Ya ve, ya ve, ya ve. Te quiero. Ya ve, ya ve ya llave. Cristo está. Cristo caminó sobre las aguas para impresionar a un par de samaritanas. Y luego, bueno, ya sabéis cómo era Cristo. Cristo multiplicó los panes y los peces. Atada a la espalda la siniestra, Cristo expulsó a los mercaderes repartiendo hostias con la mano abierta. Cristo murió Pero eso jamás de los jamases fue excusa para faltar al gym el día de pierna. Cristo tiene un mensaje para todos vosotros, hermanos y hermanas. Y es que los hidratos de carbono antes de medianoche son el demonio. Cristo está cachas. Es un figurín, Cristo está cachas. Murió por ti y por mí, Cristo está cachas es un figurín. Cristo está cachas, cachas, cachas, cachas. siendo hora de bajarlo. ¿Ah? Pues desde esa saúde, desde esos cuidados, continuamos aquí en los Apocanchos o matutino da, da Radio Calimera. Eh, eh, bueno, eh, continuamos hablando con Celtia, continuamos hablando con Ana. Ana se os va a quedar si ella quiere, queremos que, que se quede un, un, un, intre más con, con nos. Iba, iba a salir palabra de, de, de, de castelán, de, Iba a decir aquello de un ratiño, pero no, un <laughs> intre, es decir, un anaco, eh, vamos a Muy bien. <laughs> que el galego no es iño, iño, iño. No, no, no, es <laughs> verdad, es verdad, por eso, por eso digo que... Pero es que estaba ahí, eh, que, que la, la tenía en la, punta, en la verba de la lengua, ¿no? De, de la lengua un poco de, pues eso, recordar a, la gente que, esté atentas por, por ese bacalaura que estamos todas de verdad, de, de de, descubrir, eh, de, escoitar, eh, de ter, pero que, mientras estemos también en estos conciertos eh, en vivo, en estas actuaciones en vivo, como la de este martes a, las 9 en el Modus Vivendi, sí que te queríamos preguntar, ¿tens ahí o, este disco que, que ya le vais un tiempo traballando co, con él. Eh, tenéis ya algunas datas o non, ou todavía es pronto, ou como está a cousa? Todavía es pronto, non, non me atrevo aínda a decir, mm. pero bueno, moi mm, pronto, moi pronto, Llevo así como un ano, <laughs> sabes, <laughs> no máis dicindo, pero, pero como que agora sí que ves a luz, non, de, despois de tanto tempo, sí que ves como unha realidade eh, nesta primavera pero me refería tan, no tanto a discos, sino si tenéis próximas concertos. Ah, datas de concertos, sí, sí. sí hai algunhas. Eh, despeito con estos horarios e de, de que se quitan as restriccións bastante, uh mm. -huh. pois eh, estáse animando non a hostelería e moita xente a, a programar de novo. Eh, eh, bueno, vamos a estar aí en Pontevedra, no Bardiaño, aínda non temos aí unha data fixa, pero A data próxima é o 5 de marzo en na sala Mardi Gras na Coruña. E ese va a ser un concerto moi guai con Leria, unha banda novel, pero que tamén pinta moi moi moi guai. A verdad que como tú ben comentabas, ¿no? Es decir, de, de que canta canta xente facendo boa, non só música, bo, bo, mo boa arte na, na, na Galicia, ¿no? Es decir, a verdad que eh, cantas veces eh, Falamos eh, un pouco falando deste Bacaloura, eh, aínda que, como tú bien dices, é, u, é un camiño que, que leva de, de lonxe, <laughs> non por decirlo así, pero é un disco <clears throat> que sale tamén desde o confronting, non? É dicir, que para mí sempre estas cousas sí, que, que sí, es, a, a xente aposta por, por vos, eso tamén é moi bonito e importante. Sí, foi emocionante, a verdade. Mm. Foi increíble, porque cando te plantexas facer un crowdfunding, non? Eh, igual non non crees moito en que aparte se non te desenvolves moi ben nas redes, pois pensas, ostra, non non vou a chegar ao objetivo, igual non non me axuda, eu que sei, non non te plantezas que vayas a chegar para nada ou superar incluso o objetivo. Verdade que a xente é a que fai cultura, é o que nos apoia ese amor, non? É o que hai que preservar. sobre todo, porque a cultura sen a xente que ame a cultura no existe. Es como un poco a filosofía, non? Que significa amor por la sabiduría, <laughs> pues a cultura debería ser algo así, ¿no? Un pouco a xente que ama a cultura, pues fai cultura. La verdad que que sí que, que, sí que teníamos una, una curiosidad ¿eh? vendo ahí un poco pues eso no de, de que nos sorpréndenos porque continuamos de decir vendo no de, de, de, a, a eh, pues eso, que era una persona moi, moi, moi nova, é dicir, de, pero que, tía, máis de, de en Galicia, en un momento determinado, tamén eh, tiviste experiencia, non sei se si continúas en, en, en Irlanda, non? Estuviste en, en Galway aí tamén facendo cousas coa música. Ah, bueno, sí, fun, <laughs> fun a traballar ali de enfermeira, pero bueno, vendo a posta cultural que tiñan ali, ese nexo de unión que une a artistas que non te houberas coñecido, que non houberas coñecido nunca, os podes atopar ali neses sitios, neses puntos, e, e te aparte que te faz coñecer de outra forma, non, non é o mesmo que ah, pois falando, atopándote na rúa ou non sei, ou facendo outra cousa. Ali nos micros abertos de poesía, de música, pois dá a falar de outra maneira, de outro xeito. Simplemente, pues también decirte eso, que, que mucha suerte, mucho ánimo, que ya lo tienes, rompiendo esa crisálida Estaremos mm. muy contentas de, ver ese parto porque es un momento muy fuerte, ¿no? De, es cuando tu luz se multiplica, cuando tu voz eh, va a llegar a todos los rincones del planeta. Aquí en esta radio y bueno, y, en nuestro corazón tienes un, sitio y, allí te, haremos escuchar. Igual que me gustaría... Qué eres. <laughs> me gustaría hacerte escuchar también, eh, ya que estamos en el Día de los Enamorados de la Vida, Enamoradas del Querer, eh, me gustaría hacerte escuchar un poema eh, de Gioconda Belli y te lo lanzo a modo de regalo, porque hoy en día no todos los regalos tienen que ser comprados con dinero. Igual que... no... son, sí, Sí, que no todos los amores tienen que doler, como decíamos. Y Gioconda Belli es maravillosa, es una de las voces femeninas vivas también en el planeta y es un poema que además me decía Monty que no conoce. Se llama Claro que no somos una pompa fúnebre. Va para ti. Claro que no somos. Una pompa fúnebre. Ajá. Claro que no somos una pompa fúnebre, a pesar de todas las lágrimas tragadas. Estamos con la alegría de construir lo nuevo y gozamos del día, de la noche y hasta del cansancio y recogemos risa en el viento alto usamos el derecho a la alegría, a encontrar el amor en la tierra lejana y sentirnos dichosas por haber hallado compañera y compartir el pan, el dolor y la cama. Aunque nacimos para ser felices, nos vemos rodeadas de tristeza y vainas, de muertes y escondites forzados, huyendo como prófugas. Vemos cómo nos nacen arrugas en la frente y nos volvemos serias, pero siempre, por siempre, nos persigue la risa, amarrada también a los talones, y sabemos tirarnos una buena carcajada y ser felices en la, noche más honda y más cerrada, porque estamos construidas de una gran esperanza, de un gran optimismo que nos lleva a alcanzadas, y andamos la victoria colgándonos del cuello, sonando su cencerro cada vez más sonoro y sabemos que nada, nada puede pasar que nos detenga, porque somos semillas y habitación de una sonrisa íntima que explotará ya pronto en las caras de todos. Yo con David Gracias. Me quedo en silencio porque yo pienso que también muchas veces o la necesidad ¿no? de, ese silencio, de, de, de, porque cuando alguien ofrece algo de, tanta belleza eh, o, o eh, eh, escoitar. la a que, gracias, Ana, por esta esta aposta. A verdad que, Celtia, bueno, estamos ahí muy pendientes de este disco, estamos ahí también pendientes de esas próximas citas, e a primera, este 15 de febrero en, el modus... 5 de marzo. Ah, bueno, no, la primera es en el modus, sí este martes. <laughs> sí. Está bien, está bien. Qué bonito, Anita, qué bonito foi. placer Ainda, ainda estou procesando. Sí. <laughs> Eh, eh, esa cosa ¿no? También eh, o que no, nos, nos, quitar, ¿no? Eh, o tempo de, de, poder parar, escoitar, degustarnos, ¿no? Eso que eso también es, es, es amor, eso también es compartir, ¿no? Porque por moito pensamos nos que, que queran hacernos non somos seres competitivos, somos seres sociais, mm. somos seres de tenrura, somos criaturas de, de luz todas, de verdade, que máis allá de o místico, esa é a realidade, todos tenemos unha una lucecilla, o que pasa es que moitas veces intentan a, a, a pues hacer que, que, que non luzca, ¿no? non porque a libertade, a libertade hai que hai xente que, que le fode que, que, que seamos libres. Notase cando as cousas están feitas con cariño. Mm. Esta entrevista tamén eh, notase moito. Gracias por, por acollerme. Que va, graciñas, graciñas a ti y lo, bueno, pues pues como de, música es y vamos a continuar falando ahora con, con Ana y escoitando poesía, <clears throat> que esa era, si, si necesitamos cualquier excusa para, para poesía, pues pues que sea sea el amor, ¿no? Eh, necesitamos, eh, que necesitamos revoluciones, que sean revoluciones de, de amor y de ternura y de, y de cuidados. Y si te parece, es decir, podemos. Estábamos aí, non sabemos. Dinos tú, eh, con ela podemos irnos o con Drubin Sons o no podemos ir con, con Voltarei. La que tú nos digas, poñemos. Voltarei é mm, es moi bonita. Pois, pois. Pero teño ganas de que as coitedes tamén de outro xeito. Non sei, non sei co... Creo que por esta vez vou optar por, por Draminson, que é unha versión que temos moito cariño, non? que está dun, dun artista de Florence and the Machine, mm. que é moi boa, eh, e que a verdade que foi marcou nos nos inicios. E non sei, un pouco nostálgica tamén. E voltaría deixamos para, para outra cando cando se presenta o disco, exacto, claro, claro. Eh, exactamente, sí. Pois pues a verdade é que, ademais, eh, se si o decíamos antes, o, bueno, primero, mo moitas gracias, de verdad, Celtia. Eh, pero Nada, vos, para... moitas grazas. Y para la gente que, no, que nos escoita, de verdad, es decir, este tema eh, fue así, fue primero que buscando por internet escoitamos, además escoitamos en, en, ese, en ese vídeo que, que está ahí, ¿no? Es decir, y es que no se puede expresar, de verdad, eh? que, si primero o primero, primero de todos. Pues es brutal. Ella decir que estaba enferma ese día. <laughs> Pues no diré lo de, lo de bendita <laughs> enfermedades, eh, pero de verdad que escuchar la voz de, en este tema, porque de verdad, eh, en serio, Celtia, no porque ti estés ahora escoitando, es brutal. De verdad eh, que muy alegro me todo. A vos. Apertiñas. Chao. Aperta. Buen día. Buen día. conchos. Asamblea, Radio Alternativa. Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad, erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo, yo sería aquel que, imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien, cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío. Alguien porque me olvido de esta existencia mezquina, porque en el día y la noche son para mí lo que quiera, y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu como leños perdidos que el mar anega o levanta, libremente, con la libertad del amor, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero. Tú justificas mi existencia. Si no te conozco, no he vivido. Si muero sin conocerte, no muero porque no he vivido. Luis Cernuda. Brutal, Ana. La verdad que <laughs> estamos estas cosas, ¿no? decir, la verdad que dicen que los silencios, ¿no? En la radio es complicado, ¿no? Pero es que insistimos, ¿no? La necesidad de, ese silencio para poder un poco, ¿no? De, y, después ¿no? Necesitamos tiempo. La poesía necesita su tempo, su ritmo, su descubrir. Eh, Muchas veces también, ¿no? Te hago, a poesía nos nos colpecha, ¿no? No, no, nos desperta en, los hoyos, ¿no? Esa, esa ternura que no, leía, no sé a quién leía, ¿no? Que a, e ternura es e necesaria, ¿no? De a, e, no sé, a poesía tan, tan necesaria que falábamos antes, ¿no? Sí, poesía como respirar, mm. poesía como, como yo decía en uno de mis poemas, vida, víscera y otra variante. Eh, no solo la poesía es como la entendemos, sino como la vamos modificando, es decir... Eh, pensamos que la lírica eh, está estructurada, tiene unas normas, pero para eso está el verso libre, para sentirnos más libres con él también. ¿Quieres un poco, en, si te apetece, podemos escoitar algo algo tuyo? Si, si por ahí, decir, eh, gústame porque que escoitan, eh, es as, as follas, é dicir, porque diso tamén va as cousas, é verdade que hoxe en día as tecnoloxías nos permiten outras posibilidades, ademais, por exemplo, eu <laughs> recordo eh, anteonte que estaba, eh, bueno, onde onde vivo, eh, una, una, una rapaza eh, estaba sentada en unha mesa eh, facendo de verdad, eh, brutal, una, una, una obra, un, un, cadro, o estaba haciendo con una tablet, pero da igual, es decir, o que estaba creando, wow, era esta cosa que, que ni os sabrá, no Porque claro, es eso que estás tú en a tua... Eh, ...Chanela, ¿no? Eh, después estaba ahí... que a veces te sientes un poco invasor, no Pero pero hizo también poesía, no Pero este caso o, sentir, o escoitar las follas ...también también una no sé una manera de, conectarnos a, esa poesía, ...ainda que tírale, Tiana, eh, danos, por favor, regálanos poesía. Sí, además que como bien habla Monty, el, sonido de, tocar un libro, del mm. tacto real, es, algo en peligro de extinción. Yo todavía soy escritora de boli y papel y me encanta coleccionar mis propias libretas, las cuales eh, os comento así como a modo de secreto, las voy almacenando desde que tenía 30 años eh, normalmente gasto una libreta por mes o dos y me parecen que son un gran tesoro, que el día que me muera no dejaré eh, grandes herencias económicas, pero sí que será como, mi manera de compartir eh, mi esencia, lo que yo fui. Y aprovechando que hoy estamos en el día de San Valentín, también hacer un inciso en que el, catolicismo, el corte inglés, la sociedad consumista eligió este santo como para hacerlo comercial, pero en la sociedad pagana eh, el día de San Valentín es, un día especial astrológicamente. Eh, nos prepara para la llegada de la primavera, está cerca de la mitad del invierno, ya más próximo al 21 de marzo, al equinoccio y al solsticio, y me parece que además este San Valentín es especial porque en dos días tenemos luna llena en Leo. Entonces está muy bueno poder celebrar este amor. No el amor como lo celebramos en nuestras familias tradicionales, sino el amor a la vida, el amor a la existencia y el amor a nosotros y a nosotras mismas. Por ese amor eh, quería leeros Volar. Volar lo escribí en Guatemala hace cuatro años. Es una poesía entendible, de las que yo llamo entendibles, es decir, para todos los públicos. Gracias. Volar. Volar es desprenderse al vacío, es tener vértigo por toda tu piel, pese liviano de tu cuerpo en el aire. Volar es sentir que ya no estás en la tierra, que como pluma te arrastras por cualquier vendaval es sentir que ya no perteneces a ningún suelo, es planear por encima, observando todo desde arriba. Para volar no se necesita ni hace falta miedo, es desprenderse de todo y llevarse solo a sí mismo. Volar es no pensar, solo sentir. Es ser libre de pensamiento y no tener nada de pensamiento y no tener nada que te pueda amarrar a nada. Volar es sentir sin control ni complejos, es acariciar con el pulso del corazón violento. Volar es amar. hay cosas que me digo que no tienen que pasar. Se despiertan del olvido, vuelven para hacerme llorar. Yo me quedaría contigo una, dos, tres noches más si no hubiera roto el hilo. Ojalá volver atrás. No te culpo de mi pena. No te culpo de mi construirá un castillo con tu lágrima de sal. Te cuidaba como un niño que no sabe caminar. Déjame que te proteja de lo que pueda pasar. Dame paz y dame guerra aliento, cuídame. Clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel. Hoy su pura y pura. lo que ayer sabía miel. Yo maldigo mi cordura, palomita, llévame. Dame paz y dame guerra. Dame aliento, cuídame. Clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel. Hoy su pura y pura. Lo que ayer sabía miel, yo maldigo a mi cordura. Palomita, llévame. A ti te maldigo, a tus lágrimas de sal. A ti te maldigo, no me vas a hacer llorar. A ti te maldigo. A ti te maldigo. A ti te maldigo y a tus lágrimas de sal. A ti te maldigo, no me vas a hacer llorar. A ti te maldigo. Porque un niño que no es mío, nunca lo debí cuidar. Nunca lo Natalia Lacunza, una de las voces más sensibles y que más llegan al alma actualmente en nuestra contemporaneidad aquí en, España, eh, colabora con Guitarrica de la Fuente, uno de los músicos que está eh, creado a base de colaboraciones. En este caso habla de una nana triste me llama mucho la atención cómo el amor a veces está enfocado desde el punto de la tristeza. Eh, puede ser una cultura musical que nos llega desde el flamenco, desde la raíz eh, mozárabe que, engloba nuestra música. Por eso dice, dame paz y dame guerra. Es decir, una contradicción en la que también hacer un llamado, eh, resaltamos, porque, porque el amor no tiene que, venir de fuera. Nadie nos tiene que dar nada, nos lo tenemos que dar a nosotras mismas. El amor eh, no puede depender de lo exterior, no puede depender nuestro estado de ánimo también eh, de algo que, sea guerra y que sea paz, sino que la paz viene, viene de lo más hondo, de nuestro interior. Entonces, que las nanas dejen de ser tristes y que el día de San Valentín deje de ser un negocio económico también. Si me permites, eh, quiero hacerte un pequeño, un pequeño regalo. Eh, precisamente este es un poema que es de una bueno, para mí una, gran poeta eh, muy, muy nova también, ella se llama Paloma Chen, acaba de sacar un disco que se llama, <laughs> un disco, perdón, un libro que se llama Invocación a las mayorías silenciosas, de cómo, lo que falábamos, ¿no? Cómo a, poesía nos conecta, nos libera, nos, nos fai berrar, ¿no? Que se dice en, en galego. Ella dice así, quiero, quiero una transferencia de poder abstracta y una transferencia de vulnerabilidad concreta Quiero curar mi espíritu con bandas médicas y mi cuerpo con música clásica. Quiero ralentizar mis sueños y hacer del dolor materia oscura. Quiero mantener un entusiasmo ingenuo, sustituir la sierra dentro por musgo, cortarme las uñas y salir por patas. Quiero hacer tres saludos al sol, atesorar un beso largo y lascivo, estornudar chiribitas, mear lejías entre horas, conservantes que me salve la mitología. Quiero ser fiel a mí misma, encajar las muescas. Quiero unos labios mordiéndome las pestañas. Quiero dejar de correr hacia la meta de salida y empezar a perseguir el brillo del amanecer inflamado. Quiero, mi voluntad se dobla y por eso no se romperá jamás. Brava. Pues Paloma Chen, que me parece, la verdad que, que si se puede, a gente que nos escoita, La verdad que que últimamente, bueno, eh, también, eh, pues eso, falar de que de que tía ya vas eh, cinco, cinco libros, es decir, eh, también, si todo que se pueda, que, se apropie a poesía de, de Ana porque la verdad es que muy muy recomendable o en el sentido de, que la poesía es sentimiento, es verdad, eh, eh, cuando es poesía, ¿no? Entonces que falamos de que, de que o que o o que no es amor, no sabemos exactamente o que es amor, o que tenemos claro de lo que no es, ¿no? De amor y a poesía lo mismo, ¿no? Es decir, a, poesía no algo que, que se compre con dinero, no algo que, ¿no? Ainda que os poetas y as poetas necesiten comer y necesiten, ¿no? Que, como estábamos falábamos con Celta, ¿no? Que, que necesidad necesidad de que a cultura de pero no, no que financiemos en el sentido de no, no estamos dando calidad estamos dando vida, porque necesitamos cultura para vivir como, como respirar. y eh, la poesía de Ana también nos, nos consigue eso, así que, que gracias poeta. Gracias, gracias por eh, darme esta oportunidad hoy y por descubrirme a Paloma Chen que nos hace una invocación a la mayoría silenciosa. Qué bonito formar parte de esa mayoría silenciosa también. Y es verdad que a veces eh, tenemos que invocar, invocar a las musas para, que nos traigan ese amor en modo de palabras. Me parece, eh, como hablábamos, que sí, que el amor y la poesía son cosas tan esenciales que son imposibles de definir y que si se tuvieran que definir, pues sería eh, sin palabras y con presencias, con la presencia de cada cual, porque cada uno lo entiende de una manera diferente. Eh, puede que suene un poco religioso, pero es verdad que el amor está en todo, hasta pues eso, el cristianismo, el budismo, las grandes religiones que no dominaron el mundo eh, están basadas en el amor, en su primera base. Entonces es cierto que sin él no podríamos vivir. Y ante estos tiempos pandémicos, que yo digo que, que la enfermedad está siendo lidiada, socializada, sí que es verdad que tendríamos que meditar más para darnos cuenta que el amor todo lo cura. Eh, que sí, ese, ese amor entendido, ¿no? decir, eh, recuerdo que otro día falábamos, ¿no? decir, de, porque falábamos muchas veces de, de necesidad ¿no? De, de felicidad, pero yo pienso que a felicidad tiene que ser, esto sí que es algo muy personal, entiendo eh, entendo a felicidade non como una obligación no e non como estar siempre rindo, a felicidad es la plenitud y la plenitud también lleva muchas veces eh, morriña, eh, lembranzas, es decir, eso es felicidad. Eh, el ser pleno, ¿no? De decir, porque muchas veces, ¿no? queremos, no sé cómo explicarlo, ¿no? De las palabras pueden ser un, no, no, no me gusta decirme a, o, que son, no, no, no, no, diré, a palabras son formas de, de comunicar, de transformarnos, son, son esas eh, herramientas ¿no? también eh, que se tienen que gastar, que se tienen que usar, que se tienen eh, eh, que cuando alguien las intenta quitárnosla, ¿no? es decir, de, siempre recuerdo, ¿no? De, para mí o popular, es decir, es algo bo, es decir, más allá de lo que le lleve a nadie el recuerdo de esa palabra de, de, por sí, ¿no? De decir, eh, para mí la ciudadanía es algo bo, más alá de, de todas las cosas que esto pueda llevar, ¿no? Pues apropernos de las palabras, ¿no? Y eso creo que también o a tu poesía, Ana. Sí, es cierto que al tener una apropiación de las palabras también eh, hacemos visible lo invisible y, y como comentábamos antes, que a veces el mensaje eh, viene de, algo tan profundo que no es personal, es social. Entonces es muy importante no callar, ¿no? Porque ya hay muchas personas, aprovechamos a mandar amor en este día a todas las personas que están privadas de sus privilegios, ¿no? Hay muchas personas en prisión, hay muchas personas en casas, discapacitadas, eh, con enfermedades mentales que las hacen em, eh, limitadas aunque a, pesar de, lo físico siempre podemos ser libres eh, en el pensamiento y en el amor. Entonces sí que me, parece muy importante que, nunca olvidemos el, poder de la palabra en el sentido de que hablaba antes del cristianismo, de que por ejemplo la Biblia eh, cambió el mundo, cambió la humanidad y son palabras escritas. Mm. Entonces es importante, eh, estamos trabajando en ello eh, ver qué decimos, ver dónde ponemos la intención de, nuestros versos y sobre todo hacer luz, hacer luz de, las metáforas. Decía Gata Katana, que también me gustaría mucho nombrarla porque eh, no está en cuerpo presente en estos momentos, pero sigue viva hasta, hasta la eternidad. Eh, decía Gata que los poemas son el cristal y esperan a que alguien traiga el polvo del tiempo y los caminos, las marcas de los dedos, las nuevas personalidades y usos, sin fin, un sinfín de bocetos y representaciones en ellos. Era muy bonita ella, es maravillosa su, su rap, su lírica, sus canciones. Ella decía que el texto viene de una voz dividida entre lo autobiográfico y lo literario. Y es algo que que no podemos olvidar que las carreras de ciencias, aquí que estamos en una ciudad eh, universitaria, cada vez tienen más ayudas, más bolsas, más capacidades, tienen eh, em, empleos seguros y, sanos, mientras que las carreras de letras están siendo eh, opacadas, silenciadas e incluso eh, desaparecidas por el tema de que no tienen salida es decir, no tienen dónde aplicarse, puesto que ser escritor o ser profesor puede ser cualquiera. Entonces es muy importante eso también, que seamos conscientes de que la, poesía es necesaria, igual que el amor. Si amáis, eh, estás hablando ¿no? del tema de, las letras, de los estudios, ¿no? es decir, de, que, no nos engañen, es decir, las letras, las ciencias, es decir, eh, todo es sabiduría ese, ese conjunto esa xuntanza es necesaria, que quieren dividirnos, ¿no? Moitas moitas veces eso o que o que intentan eh, vendernos desde a, o que se dice ahora universidad moderna, ¿no? De pues perdonen, no, eso no no no no queremos eh, esa universidad moderna, queremos esa universidad que nos integre a todas que nos faga poder desarrollarnos, ¿no? Como, como a cada quien le, pete, ¿no? Una universidad que no está en la rúa, una universidad que, que olvida a, la gente, no nos pensamos que oh, eh, será moitas cosas, pero no a universidades que ¿quién queremos. Bueno, esto era una cosa, ¿no? Porque veo a veo a moita, a moita ¿no? De, pasar eh, e, eso, pasan por universidades, ¿no? A, universidades se tiene que vivir, te tiene que traspasar. Eh, si no, uf, no sé, es decir, eh, es no sé, no, sé, que estoy ahí que, no si quieres para para ahí un poco podemos escoitar un tema que, de, que también no porque nos volvemos un poco tolas, ¿no? Que, se llama Pero es locura y preséntanoslo tú Ana si quieres. Sí, me gustaría daros a conocer a este grupo, Fémina. Es un grupo de voces argentinas, mujeres luchadoras, que viven el amor en, su piel y lo han conseguido grabar gracias a mucho esfuerzo el último disco, así que ahí recomiendo. El amor es locura, pero locura bonita, porque decían que no podemos estar cuerdos, que benditos los locos, y todo el mundo de poeta, de filósofo y de loco tiene un poco. Así que el amor es locura sana. decir lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho vos al lado. Siento que no quiero abandonar mi costado. El día y la noche son tu reinado. Vos sos el muchacho dorado. Quiero que de mí siempre estés empapado. Estás completamente emparentado con lo bello, lo más bonito, con lo adornado. Quédate un poquito más acá acostado. Que yo quiero usarte como almohada Quiero servirme de vos sin abusarme. Quiero buscarte en mí, en vos buscarme. Y al encontrarnos los dos dentro de nos, quiero gustarte en mí, en vos gustarme. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho. mi alma estaría si al final del día no se complementara con tu estadía. Perdona si algún día dudé, pero la duda es lo que apura el corazón a romper con la estructura. Miedo a sentir ranuras de las que cuesta encontrar la cura. Pero es locura temer lo que podría y dejar de hacer lo que uno desearía. Lo que yo sé que deseo es llenarme con tu compañía. Porque solo que me inspira, porque mucho, mucho, mucho, mucho más. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho. Ay, que me cerca de tu alma y tan lejos de las palabras, envuelvo esta entrega hacia el olvido. Esparzo las raíces sin condena, con desafío. En ese punto erguido, el paradigma de la conciencia invade la extraña sensación de la esencia. La semilla crece en su soledad oscura, se hace fuerte y convierte en bosques la proliferación del amor bien celebrado. Si los árboles hablaran. Ana Belén Gutiérrez Puente, es decir, porque os, ¿no? el, el nomenar ¿no? Eh, también eh, es importante, ¿no? que muchas veces eh, no siempre decimos lo mismo, ¿no? pues eso, que as coitas tienen... pero no porque no porque sean de propiedad de ningún No sé quién dijo ¿no? que, que a poesía e también a escrita, ¿no? Una vez que tú has escrito ya ela viaja ¿no? Eh, o ya es de ¿no? Es de lector, de a lectora, decir, pero, pero bueno, que sepamos de, dónde venimos, ¿no? Eh, también con todo, ¿no? Eh, tener memoria, de eh, tener lembranzas es necesario para, para, también transformar un momento que, que podemos vivir. Eh, un poco, Ana, de, de este, de este si, los árboles hablaran. Pues la verdad que fue un parto muy importante, la verdad. fue mi primer libro publicado en, en España eh, mis cuatro libros anteriores son fruto de un viaje que realicé desde Brasil a México, eh, por toda Sudamérica y Centroamérica. Eh, si los árboles hablaran, me hablaron un día. El proyecto inicial era para ser publicado en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y la pandemia no dejó que volviéramos allí. Entonces, casualmente nació en Año Santo. Es un libro en el que yo digo que está reflejado el antilibro, eh, ya que las cosas, como hablaba, sobre todo la literatura, no tiene que estar eh, eh, cuadrificada y metida en normas del siglo anterior, es decir, se tiene que renovar. Y es una crítica, una crítica a los márgenes, a las mayúsculas, a las minúsculas, a los espacios, a los colores. es una crítica, pero que nace desde, desde la raíz. Eh, me gusta mucho porque fue, claro, escrito eh, desde el 2020 hasta el 2021. Y es decir, eh, fue un proceso de dos años y decidí dividirlo en cuatro partes, al igual que un árbol. La primera parte sería la raíz magnética, la segunda el tronco lunar, la tercera las ramas eléctricas, de las cuales salen las hojas autoexistentes. Estas son las cuatro partes del libro. Y me gustaba mucho que le quería contar, pues eh, que está orientada a cuatro tipos de amor. Cuatro tipos de amor que yo creo que vienen de subconsciente colectivo, porque es una información que me vino, pero realmente ya está pensada. Y cuatro tipos de amor que también están eh, relacionados con un verbo. Por ejemplo, en el primer capítulo hablamos del, verbo ser, de la existencia, de, de, lo que es la base, ¿no? Lo primero que venimos a hacer al mundo es nacer y ser. Y entonces en esta parte hablamos del, amor inocente, de cómo el amor eh, cuando eres niño te invade por todas partes, pero no sabes realmente lo que es. Entonces tú te lanzas, ni siquiera te lo planteas. Eh, tú amas y ves que te aman y eso es lo que te nutre. ¿no? De, de, tienes dependencia de ese amor porque tus padres eh, lo son todo para ti, lo son, pero es un amor muy, muy, superal, muy superado, muy incondicional. Es un amor sin, sufrimiento, claro. En la segunda parte eh, hablamos del estar, es decir, cuando vas creciendo eh, tu ser se convierte en estar, porque te vas formando en tu adolescencia y aprendes a estar en el mundo o a no estarlo, claro. Y ahí se habla de un amor consciente, es decir, este amor inocente pasa a, tener conciencia, a decir, vale, el primer enamoramiento, qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy sintiendo, eh, por qué mis padres me aman tanto, por qué el mundo es tan, tan amor, tanto amor. Entonces eh, pasamos a algo más adulto por así decirlo. En la tercera parte eh, vendríamos a manifestar el verbo respirar. Eh, primero eres, luego estás y luego respiras. Es decir, simplemente te das cuenta al tener esa conciencia que lo único que tenemos que hacer en este mundo es respirar. Eh, nos han regalado la vida, es un regalo, no, no pedimos venir, es un regalo, igual que te la dan, te la quitan, pero lo único que tienes que limitarte es a respirar lo que nos hace iguales al, todo con el uno, a todos los seres vivos. Y cuando respiras y, te das cuenta que eso es el motor de tu vida, eh, empiezas a tener un amor diferente, es un amor liberado. El amor liberado es cuando eh, te das cuenta que, que, el amor del patriarcado no es real, que el amor eh, dependiente, el de los celos que hablábamos con nuestro cantautor de hoy, eh, ese amor no, no es cierto. Entonces, cuando el amor se libera, cuando el amor es liberado, es, el, de, el maduro, el de verdad. Entonces, cada tipo de amor, que no os lo he comentado, viene eh, intrínseco con el anterior. Es decir, para llegar a un amor liberado, hemos tenido que llegar al amor consciente a través del amor inocente. Y cuando juntamos estos tres tipos de amor, el inocente, el consciente y el liberado, llegamos al amor más potente, al que todo lo cambia, al que todo lo puede. El cualquier amor es, es poderosísimo, es decir, mueve montañas, transforma realidades, crea mundos, pero el amor a uno mismo es el verdadero amor. A veces tenemos que llegar después de la adultez, a la vejez, para darnos cuenta de esto, cuando a veces ya nos, nos quedamos solos viendo nuestra vida, cómo ha pasado, y cuando hemos ya visto nuestra semilla crecer. Entonces el amor a uno mismo tiene que ver con el verbo florecer, cuando ya hemos florecido, cuando nos hemos dado cuenta que si no tenemos amor dentro, no podemos dar nada a nadie ni a nuestro entorno alrededor. Que el amor florezca, que el amor el amor no tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color. Oh, el amor no entiende de idioma, no importa que os gusta, no tiene sabor. Va más allá del sexo, se lleva por dentro y ofrece al resto. El amor es para sabias, no para necios, es para sano, para aquellos. es vivir. Oh, El amor es para compartir, es solidaridad. Te un ratito más para me equilibraré, tu amor me curará. fuerte que el silencio enturbia. Sudor de frente y la mano sucia. Defiendo a las mía con dientes y uñas. Olor a bosque después de lluvia. Retumba por dentro y hace vibrar el techo. Viaja a través del tiempo. que no late bajo el pecho. Que no nuevo se lleve lejos dolor y miedo. Y como brujas bailarle al fuego. Quédate, quédate, aquí estaré. créeme. Aguántese fuerte. bandera, no tiene frontera, no tiene color. Oh, el amor no entiende de idioma, no importa que gusta, no tiene sabor. cada agresión tendré una respuesta. Yo lo hago por ella. No sé si El amor para que te calles es para compartir, es solidaridad. El amor no tiene bandera, nos dicen, no tiene frontera y no tiene color. Gran tema de nuestras compas, que te calles con colaboración junto con la otra. Sí, la verdad es que, que un tema, bueno, tanto a la gente de, que te calles como, pero sobre todo también a, bueno, sobre todo no, decir, pero descubrir a la, otra, la gente que no, que no la conozca, que, se acerque, la verdad que la otra tiene moita, cosas que, que darnos eh, brutal, la verdad que una, música, una creadora que desde las entrañas, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Y creo que, que tenemos otra poeta, ¿no? Eh, sí, otra creadora desde las entrañas, mm. que también es una leyenda viva, como decíamos, de Luz Fandiño. Una poeta que nació en Compostela en el 77, llamado el año del punk. Eh, fue licenciada en Filología Hispánica y es una de las voces más destacadas de la generación del 90 gracias a su poesía, ha cambiado el ámbito literario de la ciudad compostelana, de Galicia e incluso internacional, puesto que viajó recitando por todas partes del mundo. Fue directora del espacio Mercuria, dedicado a las vanguardias gallegas. Recibió el premio de la mayor comunicadora de TV en 2005. Y aquí le dejamos como su pequeño homenaje. Muchos de sus poemas han sido traducidos al español, euskera, alemán, árabe y ruso. Podríamos decir que Yolanda Castaños todavía tiene mucho que decirnos, así que os la recomendamos si alguien que de nuestros oyentes no, no supiera quién es, que me extraña. Si hablase de ti, no pronunciaría. Si hablase de ti, no pronunciaría las sílabas supremas, pero besas bien y me gusta estar contigo, mi verde con tu azul, delirio de ramas mi verde con tu azul. Me abstengo de pronunciar esas sílabas sublimes, pero me gusta cómo abrazas y tu pelo hace juego con mi vestido. Tus dedos patinan en mis medias, mi verde con tu azul. Yolanda Castaños. Don't you know how they're talking about a revolution? It sounds like a whisper while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know? They're talking about a revolution. The sounds whisper. We people gonna rise up and get their share. We people gonna rise up and take what's theirs. talking about a revolution. Finally, the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, oh, while standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of. talking about a revolution. Oh, oh no, talking about a revolution. Oh, oh no, talking about a revolution. Oh, oh no. Estamos falando falando de amor, de pois pues eso que é eh, amor é, eh, é todo eso que non sabemos dir como é eh, entonces puede ser que, o que te pete, pero siempre de eso, desde o cuidado, desde o, agarismo, desde eh, poder berrar tranquilamente o no. Eh, todo eso, amor es sentir, ¿no? De, pues, pues si, en, no dejes, o intenta, si, si te intentan calar, intenta berrar, sepas que no que estás sola en, en todo momento, e que siempre puede puedes estar contigo, e siempre estás contigo, pero siempre seguro, si, si buscas ven si, si miras, eh, vas a encontrar a alguien o alguna criatura a teu, carón. Querías, creo que, dirnos a, digamos, como entre moitas cometas, algunas frases, algunas recomendaciones, ¿no? Sí, además, eh, quería comentaros que me parece interesante el primer poema de los árboles, si los árboles hablaran, eh, se llama Creando mi mapa, y ese poema acaba diciendo, hasta que mis propios miedos tengan miedo de mí. Y me parece muy interesante porque es un gran consejo y sobre todo después de, de todo esto del COVID. Es decir, donde haya miedo hay que poner amor. Porque al final una enfermedad sería como un desequilibrio, una falta de amor. Entonces, como decía Monty hoy, bendita enfermedad que nos hace ver dónde está la falta de amor, donde, donde el cuerpo nos está diciendo, hazme caso, eh, eh, dame conciencia, préstame atención. Así que agradezcamos muchas veces esos desequilibrios también. Y sí que me gusta mucho eh, que quería compartir con, con, todos y con todas y con todes estos pequeños consejos a modo de frases que vienen de, del dicho popular. <laughs> Vamos, si te propongo algo porque me gustame mucho el tema de, de que, que ti falas de la radio, así que primero, eh, de verdad, eh, porque quiero que, sea tu palabra a que, a que remate, a que dé punto y seguido a esta en contra, a esta charla que hemos tenido, que nos has feito e el mejor, el mejor del mundo con tu poesía, con otras poesías, con estas músicas. Así que, primero, de verdad, gracias Ana Gracias. Gracias por la poesía, gracias por la ternura, gracias por el amor, gracias por ser ti con todos o astis que haya, es decir, con todas esas anas que, que senten, que, que viven, que, que, son, eh, de verdad que, muchísimas gracias. Gracias también a la gente por, por estar ahí, por, por, por la escoita, ¿no? Porque yo siempre pienso y eh, creo que a radio, como decíamos, ¿no? Está siempre con los micros abiertos, pero como decía la canción, esto no tendría sentido sin ti, que escoitas, sin ti, que también faces y transformas a ondas e a radio, porque dicen, ¿no? Que, sin vosotros no hay cantante ni canción, pues esto es lo mismo, sense vosotras, sense vosotres, nada, esto te sentido. Ahora, disfrutar con la voz y con la sabiduría que nos trae no necesitas café, necesitas dormir. No necesitas nicotina, necesitas caminar. No necesitas alcohol, necesitas reír a carcajadas. No necesitas sexo, necesitas conexión. No necesitas estupefacientes, necesitas pensar. No necesitas estimulantes, necesitas que te abracen. No necesitas alucinógenos, necesitas arte, no necesitas televisión, necesitas poesía, no necesitas comprar, necesitas naturaleza, no necesitas a tus religiones, necesitas cuestionar, no necesitas juzgar, necesitas empatizar, no necesitas relaciones amorosas, necesitas amor propio. Te necesitas a ti, me necesito a mí. Celebro la poesía, detesto el poder y los que abusan de él. Las dagas del viento se dejan tocar y me sorprendo del cariño y sus otros tiempos. Amo seguir y siguiendo caminos, no me desanimo. Mientras capturo el ánimo, no olvides que una vez existió un lugar dentro de un pequeño momento. No olvides que nosotros somos la tierra y la semilla es palabra. Mitologías de Ana Belén Gutiérrez Puente. Yo quiero caminar donde no hay senda donde nadie cantó ya mi canta Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá. Y tiraré semillas a la tierra. Semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra latiendo que va encendiéndome la piel y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir y lo que no me hace bien. Lo voy echando de mí afuera. Ya la ley, ya la la la ley. que navegar contra mareas que tratan de arrastrarme hasta el final. Más quiero yo volar con alas nuevas que iré haciendo de acordes y al compás del ritmo y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. encendiéndome la piel y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir y lo que no me hace bien. Lo voy echando de mí. ale, ale. Rico. ale ale. Viajecito. Esa semente, esas semillas que nos cantaban Muerdo y, Lola de, de Pelota Chingó. En este programa que ahora pues falamos de, hemos falado e estamos falando y agradecemos a, a Ana que, que acaba de, de marchar, ¿no? Que, que nos haya nos haya feito este este agasallo ¿no? de, de a súa poesía, de seu arte, da súa creación, esa luz. E a verdade, pues, pois, o, o que decíamos, que o sea, os, os encontréis, ¿no? os fiquéis eh, un momento por, eh, con, con, este, con estas obras de, de Ela, de Ana Belén Gutiérrez Puente, de Anita Dinamita para Moitos. Recordar vos hizo que, mañana este, este martes 15 de, febrero, no, modus vivendi en, la ciudad de Bella eh, pues eso está este recital de poesía M. Roberto con Manola, Lidia Mourinho, John Castaño, Anita Dinamita en la música de también la nosa convidada Celtia Irevire y también vos que, que después, a partir de las diez y media en directo, gran Ricardo Parada, como él decía, además, eh, gusta me moito las palabras suyas de, de tener amor e humor. Y ya oye antes escoitábamos un, un poema de, de Paloma Chen, e con ella, con la sua voz, eh, en un pequeño discurso, poema, que, dio cuando recibía el premio de, Artes Vivas. Eh, pues eso, ¿no? La verdad que, que si podéis atoparos a, a Paloma, a su poesía, a sus creaciones, poesía desde desde a diáspora, eh, un poco expresar eso, ¿no? Como muchas veces eh, el sentirse de, de ningún lado de, de todos, ¿no? Es decir, de, la verdad que él a lo, los proisa moi ben, non eh, si podedes acercarvos a a súa poesía e tamén si as súas creacións que se poden atopar o de, de, de verla lendo eh, pronunciando, eh, metaformeando, es decir, eh, ¿no? de esa, esa poesía viva, non? de facendo, eh, como ahora ela nos dice que, que iso, que tantas cosas necesidade de que las voltemos, porque moitas veces coa excusa de eo de toda a vida, aí continúa. Pois non, é necesario que pouco a pouco eh, camiñemos a ese cambio, a ese mundo, onde quepa moitos mundos, sempre lembrando a Saramago eso de imos, no, de pequena superpotencia que somos todas eh, en xuntanza, en caminando, en ese amor, ese amor que é revolución. Graciñas de verdade a ti. por la escoita, por estar ahí, por, por ser. Graciñas, e que no nos falte ni el humor ni el amor. Escribo mucho sobre la palabra, sobre el no entender, sobre la comunicación. Estoy obsesionada con eso porque es mi medio para expresarme, ¿no? la, la palabra, el lenguaje, el idioma castellano que mis padres no entienden completamente. Como dice Derrida en el monolingüismo del otro, no tengo más que una lengua y no es la mía. No compongo música, ¿no? Que mis padres pueden escuchar y decir qué bonita. No pinto cuadros que mis padres dicen qué bonitos, ¿no? Yo escribo y recito y, mis padres lo escuchan y dicen parece bonito, ¿no? Parece que a la gente le, les gusta. <laughs> Hoy estamos en la RAE y sé que mis padres están orgullosísimos de que, de que esté aquí, en el Templo de la Palabra, pero he preparado un mensaje para la RAE, como institución a la que aquí públicamente pido flexibilidad adaptación a los nuevos tiempos y, por supuesto, mucho feminismo y antirracismo. Vamos con toda la vida. Sé cantar canciones en un idioma que no entiendo, sé decir te quiero en una lengua que no siento. El verbo que me ha sido dado no me puede atrapar. ¿Qué sabe este diccionario de mi pueblo, mi historia o mi identidad? ¿Es el negro un infeliz, un infausto, un desventurado? Borrar el racismo del lenguaje es un trabajo de chinos. Pero es que son expresiones de toda la vida. Es que hemos dicho esto toda la vida. Es que esto lo ha escrito Pérez Reverte toda la vida. Es que están acabando con los negocios de toda la vida. Pues la palabra ha sido un privilegio toda la vida. Y toda la vida el sujeto subalterno no ha podido hablar. Y toda la vida hemos tenido mala caligrafía. Y toda la vida hemos tenido ideas impías. Y toda la vida hemos bebido agua no potable. Y toda la vida nos hemos peinado de manera muy afable. Y toda la vida hemos tragado, pero no digerido. Y ahora quiero toda una vida para entrenar la inocencia, para contraerme y expandirme a conciencia, una vida recuperada, de la ceguera parcial, de la ambivalencia de entender pero no saber explicar, de la condena de inventar un hogar que es solo superstición, con límites flexibles, fantasías maleables, tenues destellos de libros rayados, prólogos reescritos, páginas arrancadas, vocales intercambiadas, pronombres con la E, porque ni Dios, ni patria, ni marido, ni ra, eh, tinta roja para guionizar el desarraigo de esta conciencia letargada que el día que despierte besará las costras incendiadas de toda la diáspora. Y mi restaurante, con menú a 7.50 y que lleva abierto desde 1980, sí que es un negocio de toda la vida. Así cando as plantas nacen No mes das flores nací Nun alborada mai niña Nun alborada de abril Por eso me chama rosa Mais ado triste sorrir Con espiñas para todos Sin ninguna para ti Rexurdimentes Rexurdimentes Rexurdimentes Follas novas Resurdimente Resurdimente Des que te quixen ingrato Todo acabou para mí Que eras ti para min todo Miña gloria no vivir De que pois te queixas Mauro De que pois te queixas de Mira, mira, mira Cando sabes que morrera Por te contemplar feliz triste sorrir Con espiñas para todos, sin ninguna para ti contemplar feliz. Alternativa.